ko abanyamahanga binjira mu Burundi baza kumva zitandukanye harimo gukomeza ubucuti no kugendera ibibanza vy'iratiro abanyamahanga basabwa ariko kuriha amahera ategekanijwe bagishika ku rubibe ko ubwo rwandiko rukerekana ko ibyahora bitwara umwanya mu kuronka izo mpapuro byatuma igitigiri cy'abinjira mu burundi kigabanuka cyo kimwe rero n'abo banditswe warongoye ibyo biro arashimishije hamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD ryafashije kugira abatishoboye bo muri iyo commune bashobore kwandikisha ubugeni canke abana babo batari baranditswe kuva bakivuka n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga uno mukenyezi yahungutse ava mu gihugu ca Tanzania ashima ingene yandikishije ubugeni n'abana yibarukiye mu buhungiro adasabwa amafaranga nkuko bigenda ku bandi ashimira ishirahamwe PNUD ryabimufashijemwo ibyiza yadukoreye duhungutse yaratwakiriye kuva sekeza ritangura muri bibiri na cumi n'umunani byarenze akavuga ko bituruka ku kuntu iyo komini irimo abantu benshi bijyanye na mariage tuba ko turonka abantu ibihumbi bine n'amajana abiri tuba ari zanye zidaciye mu mategeko mugabo gushika ubu tugeze ku bihumbi bitandatu n'amajana atandatu na mirongo n'umwe tuza kugira ubugeni umva rero ko amaze kurenga ko abantu ibihumbi bitatu n'amajana umva ko igikorwa cyakozwe ubwo tukaba dushimira n'amashyirahamwe yagiye aradufasha mu gutanga ibitabo nka kinide yagiye aratanga ibitabo murabona ngaha ko hari ibitabo bitari bike tugifise n'ubu turacabandanya rero dukora uburongozi bwa komine nyanza burashima ko ishyirahamwe pinide ryamufashije iryo sekeza ryo kwandika abatishoboye ngo ryobandanya kuko abatarandikwa ari benshi muri iyo komine irimo abagera kuri mirongo itanu ku ijana y'abanyagihugu bagize intara ya makamba iri mu bumanuko bw'igihugu urakoze variste nzi ko banyanka sentare y'intango ya komine gitega yaraye yibwe n'abantu bataramenyekanaho yibwe amadosiye atari make y'imanza abibye bamenye amadirisha mu kwinjira bongera barugurura umuzamo akabafunzwe afunzwe ku mvo z'amatohoza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abakozi b'iyo sentare bari barasubira gupanga ibyasanzajwe n'abakozi ibyo iyo nkuru tukaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma amakuru y'umutekano kandi abantu babiri barakomeretse munani barafatwa n'igipolisi mu rutake muri komine rugazi intara y'abubanza bakaba barabayoboke bishengero Emmanuel biciyemo imigwi ibiri uwo ubushikiranganji bwemera n'uwundi aguma ugumana ko uniganira uburongo ari nawo wagirizwa kuba warateye akajagari kuri uw'Imana Isaac Nyandwi arongoye commune Rugazi asigura ko abafashwe ubu bapfunzwe bariko bakogwa ko amatohoza kandi ko bazohanwa hamwe bo kwagirwa n'icaha Isanga inama isumba ingimba turabandanya n'ano makuru twabateguriye abagabo babiri bo muri komine bugarama mu ntara ya rumonge nabo bari mu minwe y'igipolisi cyo muri iyo komine umwe yafashwe mu gitondo wa mbere yagirizwa gutera inda no gushyira mu nzu umwe yahora ari wiwe abanje kwirukana uwo bari bubakanye wundi nawe yafashwe kuri wa gatanu akagirizwa gufata ku nguvu mwigeme w'umunyeshuri w'imyaka cumi n'ine uyu nawe mu ntwaro no mu gipolisi muri komine bugarama bamenyesha ko inyamirama abiri kirakora dosiye yiwe ngo ashyirwe imbere y'intahe ni mu gihe yafashwe uyu munsi ngo matohoza nayo aja yatanguye mu makuru y'inkino imigwi itanu ikina umupira w'amaboko basiketiboro ikina buri mwaka mu kwezi kwa kane higanwa ritunganywa n'ishyirahamwe ry'inkino za basiketiboro mu ntara ya ngozi bivugwa n'uburongo yishirahamwe ry'izo nkinaho muri iyo ntara dr roger bishingwa bigwi amenyesha ko imigwi itahukana ibibanza vya mbere ironswa hamwe n'akabahasha gatangwa n'abarongo yishira bafatikanije n'abakunzi b'inkino za basketball muri iyo ntara ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ndakumana Imigwi yegukira ishyirahamwe ry'inkino za basketball mu ntara ya Ngozi uko umwaka utashe irakina ihiganwa ritunganywa n'iryo shyirahamwe muri iyo ntara ya Ngozi. Iryo higanwa rigatunganywa mu bice bibiri ivyo biyita phase arena retour mu rurimi rw'igifaransa. Iryo higanwa rikaba rihuza imigwine ine y'abasore hamwe n'umugume w'abigeme wegukira ishure ryigisha umupira rya Academy Le Message. Muri association basketball Ngozi twebwe rero ubu yuko twari dusanzwe bitunganya dutunganya championnat local iyo ngaha nyene muri association mu migwi y'abahungu hariho target ntamenwa ariyo yama ikunda kuba iya mbere hakaba le message hakaba uswazi winning team ariyo yabaye gatatu hakaba rero na ekipe y'universite ya Ngozi ari abaye kane waramutswa ishirahamwe ry'inkino za basketball mu ntara ya Ngozi amenyesha ko uretse ihiganwa ryo mu mwaka uheze ryabaye mutugorane ngo ayandi mahiganwa bayatunganya mu kwezi kwa kane imigwi itahukanye ibibanza vya mbere muri ryo higanwa iraroswa igikombe hamwe n'akabahasha kaba kavuye mu ntererano y'abarongo ishirahamwe rya basketball mu ntara ya Ngozi n'abakunzi b'ugo rukino muri iyo ntara umugwi wose tugenera agahembo agahembo naho kava mu ibaje tuba dufise tuyikorera mu mvugo twebwe nyine ntitumeze nk'ibujumbura usanga batereza benshi benshi bakaronka usanga umugwi wa mbere uronka igikombe nako twaba twaronse nyene n'uwa kabiri umukinyi w'urukino rwa basketball yegukira ishyirahamwe ry'urwo rukino mu ntara ya ngozi mu gihe aba yifuza guhindura umugwi arandikira umugwi yari asanze akinamwo mu nyuma abarongoye umugwi yifuza kujya gukinira baca bavugana n'uwo mugwi yarasanzwemwo iyo bishyitse bakumvikana ishyirahamwe ry'inkino za basketball mu ntara ya ngozi rica atari mu bwo kuja muri uwo mugwi yifuza ko umukinyi wewe yisabira transfer si ekipe iza ngo wewe equipe nakampa umukinyi mhm. biragirwa mugabo bisanzwe cyo tubasaba yuko umukinyi wese umwe wese yiyandikira bamaze kwiyumvikanira iyo migwi ibiri cyo tubihezagira tugashira ku mukono ubukene bw'ibibuga n'abafata mu mugongo imigwi ikina rukino rwa basketball mu ntara ya Ngozi nizo ntamba nyamukuru zihanze ishirahamwe ry'inkino za basketball mu ntara ya Ngozi nubwo biruko abakinnyi bakina urwo rukino rwa basketball basketball ngaho ngo bararonka imyambaro bambara mu gihe c'amahiganwa ariko ikibazo bakunze kugira ngo ni kena ry'imipira bakoresha waramunsi wahishira hamwe y'inkino za basketball mu ntara Ngozi atera kamo abajeje intwaro kwijukira gushigikira urukino rwa basketball uburongoye ishira hamwe y'urukino rwa basketball ku rwego rw'igihugu FEBABU amusaba kubahiriza amategeko agenga ishira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere inkino za basketball mu Burundi ihindurwa ry'inzego za federation federasiyo zaje hageze cyane kandi zaratunezereje rero muri izi ntango turabona yuko hari akantu gahaze urongoye federation atari karumvikana cyane rwose n'abarongoye ama asosiyasiyo ku bijyanye n'ukuntu gukurikiza amategeko byogenda sitati twarazitoye ku itariki cumi na zibiri icyenda n'ukuri kandi atangorane habaye ariko rero kuyikurikiza si byoroshe dogiteri roger rushingwa bigwi asaba kandi ubushyikiranganji mu byo bujejwe harimo igisata cy'inkino ko boza barabafata mu mugongo mu mahiganwa atandukanye yatunganywa n'ishyirahamwe ry'inkino za basiketiboro mu ntara ya ngozi harakoze viyanenge ndakumana abantu bari barahungiye mu burundi barenga amajana atanu na mirongo ine ngo nibo baronkejwe ubuhungiro mu bihugu vya amerika swede n'ahandi icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi haceri cerekana ko muri uyu mwaka turimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitatu nabo batahukanywe mu gihugu abihereza ibinyobwa vya Brarudi mu ntara y'Ubanza nabo bidoga kuguza icupa rya Primus canke Amstel bamutegeka no kugurana n'ifanta bagasigura ko naho ba, ba naho babagira uko nyene ku madepo ngo naho nyene ku madepo babagira uko nyene iyo bagiye kurangura mu ntwaro bakavuga ko ari kibazo bagiye gukurikiranira hafi ariko bakihaniza abadandaza kuduza ibiciro ni hano amakuru twabateguriye kuri uno mutaga duciye tuyasozerera yo tutashoboye kubashikiriza mu twihanganire kumvo z'ubuhinga tureza kuyagaruka ko makuru yacu yo hanyuma murakoze